assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz allohning bani isroilni jazolashi bani isroil zaminida kayf sapa bir mazgil avjib ketdi ular g'ofillik patqig'iga cho'nqirib ketib bir tinig'ili qoldi mushriklar hamma yoqqa tang yamrab jamiyatga bakma ansizlik soldi Kişilərin qalbida rahim shafqatdan derək qolmadi Ular payg'ambarlarning ayıbətini mə göz mushriklarning ba'zi bəzi allohning so'zlarini inkor qildi uning elchisini elçisini bishoratlarga pisand qilmadi Ular haqiqatan azob kulpatning dardini tetib beqışqa, Allahın cəzasına uçraşqa haqlıq bab qalğaydı. Lekin uluq Allah subhanahu va taolo eng adildir. u aşı məlullahə hidoyat yo'lini ko'rsatmay va ularni ogohlantirmay ularni jazolamaydi armiya alayhissalom ularning payg'ambarlaridan biri bo'lib qabilalardagi har qaysi oilalarning tayanchisi edi u haqiqatni tashviq qilib alloh taoloning amrini sharhlab mundoq deydi ey bolalarim sizlar uzundan beri tushkunlashib ketdinglar hozir yuqumliq kasal adab ketdi allohning ochchig'i keldi sizlar allohning ta'limini bir chetga qoyirib qo'ydinglar sizlar buningga ishonmadinglar Bilishinglar lazımki, cahanның hem yerdə Allah'ın iltifatı var. Bəzisi aşkara, bəzisi yuşurun. O öz ilkidiki zimində siləgi xatırcəmlik bədi. Siləni makallaşdırdı. O dünyada mı siləgi yaxşılıq qaladı. İlgiri silədi moşundaq savaq bop ötgən. Sayna Halib degan Batur Qaysar podshoh Babil'dan kelib sizlarga zarba bergan va sizlarni bozək etkən çağda سلانن eng yaxshi o'tloqlaringlarni zo'rlik bilan egilib olish va zimininglarga ishkirlab kirish qasdida bo'lgan edi. Agar sizlar uni o'z xohishiga qo'yib bergan bo'lsanglar, cho'qim yo'qolgan bo'lardinglar. Alloh taolo sizlarga rahim qildi. Allohning payg'ambari Shay'a uningdan sizlarning beshinglarga baloyi ofat keltirmaslikni, Bobilliklarning hil mikrini tarmar qilishni talab qildi. Shay'aning duosi ijobat bo'ldi. Dushmanlar sharmandalar chiqishdi. ularning lashkarlari gumron bo'ldi shaiya nima yaxshilikqa erishdi uning sizlarning nazringlardagi o'rni qandoq bo'ldi agar u boshqa joylarda bo'lgan bo'lsa edi kishilar uning qilgan savobli ishlarini eslagan eg'izidan tushirmay ta'riflagan va uning gap so'zlariga kirgan bo'ladi sizlarning qilganinglar kishini qanchalik ichindirdi kishini haqiqatan afsuslandirsizlar sizlar uni yaratmadinglar u noumid bo'ldi Keyin sizlar uni o'ltirdinglar. Sizlar rahimdil, shafqatlik va jigarlik bir odamni kamsitdinglar. Uning pok ro'yi jannatga kirib hurmatga sazovor bo'ldi. Uning ro'yi ilmi adolatsizlik ustidan shikoyat qilib, o'zining osiy ekanligini inkor qilmoqda. Sizlar shu chaqdan tartib go'yo Allohning ta'limini olmagandek va yoki Allohning elchisi chaqirganlarmi go'yo o'zinglar emasdek yomonlikni davomlashtirib, bir-biringlarni chekib keldinglar. Sizler yanala samimiy gapga quloq solinglar Bu ciddi agaklandırışını qabul qilinglar alloh Teala sizlarni hidoyatga kaydırıp kelish haqida bishorat berdi alloh Allah Teala sizlarni sizlerine agaklandırışını ishning İşinin diqqat qilinglar kılınlar. sizlar g'ofillikdan uyg'onmay uyganmay, aşu nodonlikning nadallıqның edep yana to'smaydigan bo'lsanglar allohning ta'limida ko'rsatilganlarga qaytib kelmay allohning ta'limida belgilangan ahkomlarga boysunup, savob qilg'uvchi qabilalardan bo'lmaydigan bo'lsanglar alloh taolo sizlarga odimi ko'p qurol yaraqlar xil irodasi po'latdek qo'shinlarni yevatadi sizlarga ishkinchilab rayim shafqat qilmaydi balki sizlarga zo'rlik ishiltidi va zulm soladi uy joylaringlarni qaytirib oladi o'rdanglarni kumpay kum qilib yutadi qal'a turalg'ularinglarni vayron qiladi hashamatlik chori beg'onlar yirtqich hayvonlarning ilkida qoladi Osol beradigan yer zimininglar yo'lvas, yilpizlarning makoniga aylanadi. Alloh taolo yaratgan ibodatxonaga sizlarning yurakinglar qo'yiladi. Sizlar ya asir bo'lib ketisizlar, ya o'ltirilib tugaysizlar. Men sizlarni imkoniyatimning bericha samimiy ogohlantirdim. Ahvolni ochiq ko'ngillik bilan tushuntirdim. Bundan keyin qanday yo'lda menishga o'zinglar mas'ul bo'lishinglar kerak. Sening bizni bu yerga yig'ib kelishga sabablaring shumidi? deyishdi ularning oqsoqqonlari sen tap tortmasdan allohning oldida o'z ta'limini qabul qilishga tanlangan alloh taolo podshohlikni otashparastlarga topshirib berama ularning yo'l boshchilari butlarga tiz bukib tafakkur qilish o'rniga palg'a tayinib g'ofillik ichida ting'irqab yurmoqda tozimi odamkansizlar dedi armiya alayhissalom ularga alloh taolo sizlarni xo'rlashga odam evatidi sizlarga texi vabo kesila va to'pon balosidek ashundoq zo'r baloyi ofat keltiradi qani aytib beqinglar sizlarga zo'r baloyi ofat keltirish bilan sizlarga zulm qiladigan imoni yo'q bir mushrikni podshoh qilib avatganning nima farqi bor alloh taolo meni sizlarni aldash uchun emas balki samimiy ogohlantirishga buyurdi sizlar yanala obdan o'ylanib kelgusinglarning g'imini qilinglar sening biz bilan qilgan munozirang aytib ochdi dedi ular Sen xuddi tush ko'rayotgandek bu kang zaminda gapdonlig'ing bilan yo'rqilab yuriysan. Hadisli bizni ayblaysan. Qarag'anda seni ikki qo'lingni bog'lab, ikki putingni kishallab, cho'nqir zindonga tashlavasak, yo bo'lmasa yiroq joyga polavasak bo'g'dak. Әтсі әттігенде Армия алейхиссалам зынданғы ташланды. Бір күні әттігенде Бәні Исраил шәріқ тараптан асман бәлік чаң тозан көтіріліп, күнні тосып келіп атқалығыны көді. чаң тозан барғансыр қойылышып, бүткіл ер жаған қараңғылашты. Біраз өткенден кейін чаң тозан тарқылып, ирақтан бір палуан көрінді. О чанап чепіп кеммәкте еді. Бәні Исраилла алақ зәділік ішеді жан тікіп қарышлық көрсетішкілі мәжбүр болды. Бұл палуан Бабылдың кәген бұқтын әсәр еді. Оның мәқседі бәні Исраилны yo'qotish edi. Ular Allohning g'azabini keltirganligi uchun alloh taolo buxti nasarni intiqom ilishga avatgan edi uningga nem bilan taqobil turmiz uni kim yengalaydi deyishdi ular bir biriga armiya bizga ogohlantirgan jazo shumidi agar shundoq bo'lsa beshimizga cho'ng balo kelibdi ular taqobil turish chorasini o'ylab bo'lg'icha buxti nasar jangni oyoqlashtirdi mana endi ular qalaymaqon jo'laganning oqibatini tushandi buxti nasar shaharni qarab qoldi Барлық үй имаратлар вайран болды. Барлық орды сарайлар өріліп түшті. Yol va boshqa aslahalar butunlay buzib etildi. Shaharlarning asli qiyofati butunlay yo'qolib, to'nig'siz bo'lib ketdi. Buxtin asar Yerusalimni xarab qilib, bu muqaddas joyga ziyon yetkazdi. Bu muqaddas joyni tavob qilishni amaldan qoldirdi. Kishilar o'ltirildi yoki boshqa joylarga surgun qilindi. Bu yerda faqat uy imoratlarining xarobisi qoldi. hamma yiq cho'lda rab turadi. Yillarning o'tishi bilan yangi avlodlar o'sib yetildi. Bo'xtin asar qerib o'ldi. Beshidan ko'p ish o'tmagan yiltizi bo'sh bir podshoh Bobilning taxtiga chiqdi. U Bani Isroilning qo'l putlariga zanjir kishan selingan holda pasandilarcha yurganligini ko'rib, "Bu nima ish? Bular nima uchun buncha xo'rlanadi?" deb so'radi. Kimdir biri mundoq javob berdi. "Bular Yaqubning avlodlari" Davudning navrlari. Ular burun Suriyada turatdi. Bu yerning mahsuloti mo'l, suyi tatliq edi. Sening buvang ularni mag'lub qilib, ularning yurtiga hukmron bo'ldi. Ularni taraf-tarafga majbur tarqitib etib, mushunda xo'rliqqa qo'ydi. Bu gapni anglab podshohning ularga ish chaqirib, oilanglarga qaytib, ilgirkidek ibodat bilan mashg'ul bo'linglar deb xitob qildi. Bani Isroil ilgirki yurt makonlariga alloh taolo ularga yana shafqat qildi pul mol badi yer ziminlarda ziroat undi charu mollari ovidi shuning bilan ular yana baxtlik va ozodi turmushga ega bo'ldi ular buningdan savoq ilib allohga shukur etish kerak edi lekin yomonlik qilish peshonasiga putilib ketgan kishilar qachon savoblik qilish bilan shug'ullangan yusuf alayhissalom bilan muso alayhissalomga birilishib ziyonkashlik qilgan odamlar qachon tajovuzchilik qilmay singan dinni yeb yurgan bani isroil yaxshi kunga erishibla yana yomonlik qilishga boshladi ular boshqalarga uzoqgacha shafqatsizlik bilan muomala qildi keyin ularning orasidan ikki elchi mehr shafqatli payg'ambar zakariya alayhissalom bilan yahyo alayhissalom maydonga keldi bani isroil ularga ziyonkashlik qildi bu jinoyat yana allohning intiqom ilishiga sabab bo'ldi alloh taolo ilgirki buxti nasabni avatgandek bu qatim judarizni evatib ularning huquqini tortib oldi ibodatxonlarni vayron qilib ularni taraf tarafga polab mangu xo'rliqqa qoldirdi bu ularning allohning oyatlarini inkor qilganligi va payg'ambarlarni noq o'ltirganligi allohning farmonidan chiqib ketganligi va allohning cheklimisidan eshib ketganligi tufaylidandir sura ol imron 112. yuz Üzeyr aleyhisselam Üzeyr aleyhisselam çar bağı kirdi. Bu bağ acayip yapışil mecnuntal ve bükbaraksan delderekler bilen oralgan edi. Şahladı meyveler sancak sancak bulup sangılap duradı. Her xil kuşlar yıkımlık sayırmakta edi. Bağdın çıkıp ketkisi kemmeye kaldı. O bir sivetki üzüm aldı. Yeni bir sivetki encir kaçıladı. Andın işigi minip öygü karapma aldı. u tabiat dunyosining siri va ulug'vorligi ustida xiyolga cho'mib yo'ldan ezib ketdi u ikki yo'l ochilida turib qoldi yo'llarning har ikkisi o'xshash ko'ringachga ulardan birini tanlab mangdida bir dili vayrona bir kentga kelib qoldi u o'nlik tovladi uningga javoban hech qandaq un tavish anglanmadi hamma yerda xarobalik va sesib ketgan jasadlar ko'zga chiliqib turadi u eshakdan tushib ikki sevatni bir yoqqa qo'yib eshikini bog'ladi da bir puchuq tomg'a yo'langunicha turib qoldi u g'o'shini yig'ib qaddini sal rusladi shu chog'da mayin shamol uning yuzini sepab o'tdi u ba'zi jasadlarning oftob va yomg'ir ostida uzoq turib tuproqqa aylanib ketganligini ko'rib bu jasadlar qachon tirlar deb o'yladi shunda xiyollar ichida ixtiyorsiz qayg'urib bir pas turgandan keyin ikki oyiqi bo'shib ketdi-da, ko'zlari yumilib uzoq o'tmay o'likdek qattiq uxlab ketdi top to'g'ri 100 yil o'tdi Ko'ni narsalar o'rniga yangi narsalar borliqqa keldi nurg'un narsalar yo'qoldi o'rdi qasrlarimi buzilib vayron bo'ldi o'zayir texchi shu o'rinda yotadi biroq uningda jon yo'q edi ustixonlarimi ajrab chechilib ketgan edi uni ko'rgan kishilar qandaq qilishni bilmaydi. Alloh taolo ularga yo'l ko'rsatdi. Ular Uzayrini qo'llar bilan silashdi. Ba'zilari uning ustixonlarini yig'ib, joy-joyiga keltirishdi. Onunğa ruh kirgizilgandan keyin u bir dili dasturdida kishilarning oldida singir go'shtlar to'lgan, teni sog'lom bir Uzayr paydo bo'ldi. U helali uxlab uyg'ongan kishidek eshkini, ozuq to'lik va suvlarni izladi Padişah kelib unudun. Ey خلقان سن دب صورت. برکن خلدم، deb برکنی که میاد مس، دیدی او کب yetmas, dedi سن ko'p خلدان دید 100 نورگون ازگریش لانه بیشندن Nurg'un سان beshingdan kechirding. San sanoqsiz qitim yomg'ir, bo'ronlarda اما Ammo ازخ uzuq to'likang yaxshi turibdi. Suyingmi لیکن ایشکانن حتی استخالر مو اجرب ketibdi. Улуг Аллах bilan qasam qilamanki, sen bu ustxonlarning bir-biri bilan кандай тутышыдыганлыгын, эшкеңнең кандай тырылдыганлыгын ko'rsan. Bularni ko'rsang, o dunyoga bo'lgan ishonching oshadi. Ko'ngling texim aram topadi. Bunda qilishdan maqsad seni biz mo'jiza qilish orqali kishilarni gumonlanishdan yiroqlashtirib, e'tiqod nuriga yuzlantirish. O'zayr alayhisalom diqqat bilan qarab turdi. ko'z yumib ochqicha eshikning burunqideklar o'z joyida o'ri turganligini ko'rdi tomirlari aniq ko'rinib turadi uzayr alayhissalom man allohning hamma narsaga qodir ekanligini teximi bildim dedi so'ra baqara ikki yuz ellik to'qqizinchi oyat u eshigiga mindi uyiga boradigan yo'lnimi topolidi u go'yo uzoq o'tmishdagi tushini eslagandek o'tgangi ishlarni eslaydi O uyiga kelganda uyda qerib mukchiyib ketgan bir mo'may turadi uzayr alayhisalom balachig'ida bu mo'may mushu oiladagi bir dedak edi shuncha uzun yillardan beri u o'lmay kelgan bo'lsa-mo, lekin namoz sham qarg'usi bo'lib qolgan edi u mo'maydan bu uzayrning uyimi deb so'radi ha uzayrning uyi mo'may ketgandan keyin kishilar uni unutib qoldi hamda uning ismini tilga olganlar qolmadi Hazır mən onun ismini səndillə anlavatıman. Mən Üzeyr bolaman dedi Üzeyr aleyhisselam. Mən ölüb 100 yildin keyin Allah Taala meni yana tirildirdi. Dedek təşvişləndi, dəsləbdə işənmədi. Birdən ötgəndən keyin mundaq dedi. Üzeyr aleyhisselam ilgiri yaxşı adam idi. Savablı iş qılatdı. Allah'ın təlimigə avaz qoşatdı. Onu qəbul qılatdı. Kesəllərini davalab Adəmni qutulduratdı. agar sen haqiqatan uzayr bo'ladigan bo'lsang allohdan talab qilib salomatligimni yaxshilab ko'zimning ko'rish quvvatini asli keltirgin uzayr alayhissalom allohdan tilagandan keyin darvaqa dedakning ko'rish quvvati asli kelib yuz ko'zdan nur yog'di dedak uning qo'l putlariga so'yib ketdi va bani isroil ichiga berib bu mo'jizni etdi bularning ba'zisi uzayr alayhissalomning o'g'li ba'zisi uning navrisi bo'lib ba'zisi 80 yoshga ba'zisi 50 necha yosh kirgan edi uning bilan tang dematliklarning ustixonlari bo'shishib chiroyi sulub yodab ketishgan edi dedak uchirg'onliki odamga alloh taolo ayrilganimizga 100 yil bo'lgan uzayr alayhissalomni keltirib berdi uning yoshlig'i ilmi urg'ib turibdi dedi uzayr alayhissalom kishilar oldida turadi uning zehni quvvati yetilib aql idrogi kamol topgan edi Kişiler onun 100 yıl gayip bolup ketken Üzeyr alayhissalom ekanligiga ishonmaydi. Bu ishni isbotlash uchun uning bir o'g'li dadamning yelkisida bir qorimang bo'lib, bu uning belgisi edi. Shuni ko'rsak toniyalaymiz dedi. Ko'pchilik Uzayrning yelkisini tekshiruvdi. Rast degandek uning yelkisida bir qorimang bog'lig'i ma'lum bo'ldi. Kishilar darhol bir-biriga xabar qilishdi. Texmo ishonchlik asosga ega bo'lish va hech qandaq gumonga o'rin qoldirmaslik uchun ular ichidan bir oqsoqol mundoq dedi ba'zilarning deyishicha buxti nasar irusalimga kelganda barcha chirkovlarni ko'ydirgan shuningdan beri bu zaminda tavratni yodi o'qolaydigan oz sondagi odamlarla qolgan ularni ichida uzayr bor ekanmish agar sen haqiqatan uzayr bo'ladigan bo'lsang qani bizga tavratni yodi o'qib bergin Üzeyr aleyhisselam bir harfini tushirib qo'ymay Tavratni yodi o'qib berdi. Ular endi rostdan ishondida uning bilan qizg'in ko'rishib, uningga baxt tiladi. Afsuslanarligi, ular buning bilan o'z e'tiqodini kuchaytirish uyoqda tursin, aksicha e'tiqod qilmadi, hatto tap tortmasdan. Üzeyr Allohning o'g'ildir deb jo'ylishdi. Sura Tavba 30-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.